hiçbir Qo'ymabdu hech bir narsa minglar navoda shayinkasan qoldirdum turlik narsa zimda ularni so'zlay tilida qo'ymabdu hech bir narsa minglar navoda shayinkasan Anadolu türlük nersesi Mında ularni sözleydi Akide bilen birleşken dostlar Türkistan işçiler Kaldırdım orun seplerden bir boş sahibi bulun tushkunning aqida bilan birlashgan do'stlar turkiston ichra qoldirdi səplərdin bir boş sahibi bolun müşkülnimiz səpdaşlar nimə qaldidi sənlar bir qoral qaldi ünlüş yangrısun təkbir etilsun emes əməstur onun inisi ölgən səpdaşlar nimə qaldidi sənlar bir qoral qaldi yurishga yamrasun takbir etilsun qurol emasdur uning egisi o'lgan ummatga qoldi qissosi mening shahidlardan u omonat sizga kofirni cheping uylariga qayg'u g'am yo'qdur ketgan shahidga ummatga qoldi qissasi mening shahidlardan u omonat sizga kofirning chepim o'giliriga qayg'u g'am yo'qtur ketgan shahidga Ey tağut kafir kaldırdım lanet Allah halisa Bişim gaşı Tahtınlar bulsun yer bilen yeksan kanuni Kur'an Alemde günler Ey tağut kafir kaldırdım lanet Allah halisa Bişim gaşı Eksan kanuni Kur'an alemde günler Müslimler kütler üstüde azap var ve fetihler Mümrani Hoşunda yoldur üzülmeydi Ankar vallakiler İzziniz buyur Müslimler Kökte üstüde azap var ve fedihler bulunuyor Hoşundak yoldur üzülmeydi ankar Valla gider siz Hoşundak yoldur üzülmeydi ankar Valla gider siz Hoşundak yoldur Üzülme idi Ankar vallahi dilersin